<laughs> Ondoko historiaren kondatzeko, ongilitake Jean-Pierre Bidegarrai makeakoa egin dezan historio hori. Bez, antreprizat, antreprizat honduet. Nahusia galde egiten dio bere sekretario emaztekiari. Eso, libro zidea ian e Da. Ba, ba, libroniz ba nausia, libroniz. Bon, bizik iuntza da, oian txartzite, goizik, bi jaramunian forman iziteko gizan laneko. Badia bez bi hauktipi, bate galeiten dio bestiari, dido, tene utoa, Eh bien, moi, je suis né chez mon papa et chez ma maman. Ah bon Et toi, t'es né où Eh bien, moi, je suis né à l'hôpital. À l'hôpital Pourquoi T'es un malade ou quoi Donado gizon donado gizon batek, zer il edan eh, hazien behen denboran, bai, goina gaizua. Ta azken egunetan, begiak il ditu, eta korronkan ari da, eta hauzuek jaunez zorra ekarrazen dute azken otoitzen dako. Eta horra behaz, eta otoitzen egin, egin onduan, apesak, erraiten dio, bon, horra jeinkoaren aizinea joiteko, gugutze fika hau pausatuko dut ezpeinetan, ezpeinen geinean, eta musu emanen diozu, eh? gizona ikusten du eta korronka ditu begi txutio da apesa pausatzen dio ezpeinetan, beraz, eta gizonak arrapostu, behiak etxerik arrapostu, ja. Keno